Sinceramente eu já não sei o que fazer com essa falta que você tá me fazendo agora Era bonito que a gente vivia e você me dizia não me sai da memória De vez quando eu me pego lembrando da gente chamando era tão intenso Mas e agora que acabou e o tempo passou e mesmo sem querer pensar eu penso O que será que você tá fazendo agora e com quem você está? É me lembro de você mesmo sem você se lembrar que eu existo. Ainda me encontro com você mesmo sem você se encontrar comigo. Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar. Por que, que a amizade às vezes termina em amor? Mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou. Por que, que você foi falar tudo que me falou? E agora que acabou tudo virou saudade. Por que que você foi falar tudo que me falou? E agora que acabou tudo virou saudade Vai meu verdadeiro, vai Agora que acabou virou saudade Todo relacionamento é assim, filho Você já viu um amor terminar e amizade? O que será que você tá fazendo agora e com quem você está? Quero saber quero se importar Amigo, meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que que a amizade às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou Por que que você foi falar tudo que me falou E agora que acabou tudo virou saudade Por que que a amizade às vezes termina em amor mas o amor nunca termina em amizade e nunca terminou. Você foi falar tudo que me falou Agora que acabou tudo virou saudade